Բրյուսելում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների երակողմ հանդիպման ժամանակ հայկական կողմին հուզող ամենակարևոր հարցերի վերաբերյալ չի հաջողվել ընդհանուր դիրքորոշումներ արձանագրել։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վլադիվաստոկում հայ համայնքի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Ըստ էության որն է Ադրբեջանի տեսակետը։ Ադրբեջանի տեսակետը հետևյալն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր լուծված է եւ այլևս քննարկելու բան չկա։ Մեր դիրքորոշումը եւ ակնհայտորեն միջազգային հանրության դիրքորոշումը չի համընկնում Ադրբեջանի դիրքորոշման հետ, որովհետեւ այս սեգմենտում ակնհայտ է, որ այս դիրքորոշումը չեն կիսում, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ ապրիլին իմ պաշտոնական այցի արդյունքներով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ մենք ստորագրեցինք հայտարարություն, որտեղ արձանագրված էր, որ մենք պետք է համագործակցենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունը արձանագրում է, որ կա հիմնախնդիր, որը պետք է կարգավորել, եւ սա տրամաբանական է, որտեղ եթե հիմնախնդիր չլիներ, բնակ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերը չէին գտնվի Լեռնային Ղարաբաղում։ Նա նաև հավելել է, որ Բրյուսելի հանդիպման ընթացքում թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանն արձանագրել են խաղաղության հասնելու իրենց ցանկությունը։ Փաշինյանի խոսքով բացարձակապես բոլորն են խաղաղություն ուզում, սակայն յուրաքանչյուրն ունի խաղաղության իր ընկալումը, պայմանները, արդյունքներն ու մթնոլորտը, եւ այստեղից է որ ծագում են կոնֆլիկտները։ Անդրադառնալով Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցին, Փաշինյանը նշել է, որ այն Հայաստանի իշխանության մշտական ուշադրության կենտրոնում է բոլոր մակարդակներում։ Վարչապետը խոսել է նաև տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման մասին, նշել, որ այն Հայաստանի եւ Սյունիքի մարզի համար որևէ սպառնալիք չի ստեղծում։ Մենք Հայաստանի տարածքով որևէ մեկին միջանցք չենք տալու, ասել է Փաշինյանը։ Ուզում եմ ուղիղ եւ պատասխանատու ասել, որ ճանապարհի բացում այն ճանապարհը, որի մասին ես քիչ առաջ ասացի, ոչ մի սպառնալիք Հայաստանի համար եւ Սյունիքի մարզի համար չի ստեղծում։ Ընթակառակը ճանապարհի բացումը կբերի անվտանգության եւ կայունության լրացուցիչ երաշխիքներ։ Այլ բան, որ ադրբեջանական խոսույթի մեջ երբեմն մտնում են արտահայտություններ, նախաձեռնություններ, որոնք բացահայտում են որոշակի վտանգներ հաջոր ադրբեջանական խոսույթի մեջ։ Օրինակ խոսում եմ միջանցքի մասին։ Ես ուզում եմ շատ հստակ լինի, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքով որևէ միջանցք, որևէ մեկին չենք տարի։ Ես ուզում եմ սա մենք բոլորը շատ հստակ արձանագրենք, բայց մենք ճանապարհ տալու ենք եւ ճանապարհ բացելու ենք եւ պատրաստ ենք դա անել ցանկացած պահի։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, մենք նաեւ առաջարկներ ենք փոխանցել որ պահին ադրբեջանը այդ առաջարկները ընդունի արդեն այդ առաջարկների հիման վրա կարելի է կոնկրետ փաստաթուղթ ստորագրել եւ շատ արագ ինչքան հնարավոր է արագ իրագործել այդ պայմանավորվածություն։ Ադրբեջանը ուզում է, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բացվեն այնպես, որ Հայաստանը շարունակի մնալ շրջափակման մեջ։ Ես հիմա շատ նրբերանգներ չեմ բացում, բայց այդ ասպարնալիք է, երբ որ ճանապարհը բացվի, այսինքն ուրիշները ռեալ կոմունիկացիաներից օգտվելու հնարավորություն ունենան, Հայաստանը ռեալ հնարավորություն չունենա։ Վարչապետը նշել է, որ Հայաստանի ամբողջ տնտեսությունը վերին Լարսի ճանապարից է կախված, իսկ այսօր այդ ճանապարհն ավելի ծանրաբեռնված է, քանի որ Ուկրաինայի իրավիճակով պայմանավորված նախկինում Սև ծովով իրականացված բեռնափոխադրումների մի մասը իրականացվում է այդ հատվածով։ Անիա Բաղյան, Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։